Eta gubere ala hitz eta putz dendarat joanen eh, gira zurekin, arantxa, atxaldeon. Atxaldeon, dendarat, eh, bon, ez eh, dut gauza hundik txaltzeko, baina atxamanen dut zeit Eta jakintzazie, nire dendan ez dela kontraturik langileen zatorra denak tranquil dira, nahi bezala joiten dira lanerat, joan etorri, eta hola eginen dugu zerbait. Eta zemat aldiz, berritzen ala kontratu mugatu bat, horako galdera simple bat egiten alban da utzien gau ratxaldeuntan, Badakizie, somataldiz, CDD delako bat, eh, somataldiz erre beharra behitzen alden kontratu mugatu hori. Bon, batzak jakingo duzie, berdin eh, zagutzen baitu mundu hori eh, kontratu prekarioena, e, behar bada ere, be uste duzie etengabe erra behitzen aldela kontratu mugatu bat, baina ez, alta usue egiten da. Legeak badira hortarako langilea babesteko kontratu mugatu horiek prekarioak baitira usu bainan enplegal zailearen zat aski praktikoak kanporatzerik ez baita behar olakotan, kontratua bukatzen baita eta bar eta bar ezautzen uzien musika. Baina niduriz, Frantziako ministro batek ez daki zenbat aldiz arra alden kontratu mugatu bat. On peut le renouveler combien de fois le CDD? Trois fois. Combien? Jusqu'à trois ans. Eskako, nome konbia? Iru aldiz, iru aldiz, segur zira, iru urte arte, behintzat Miriam Elkomri, Frantziako lanaren ministroaren hitzak dira hemen, iru erantzuten du, baina ez du bere buruaz segur iduri bideoan agertzen alden eh, bezala, erantzun erantzuten du piskatola, bo, airean, burden kazetari jaunak, insistitzen du, aidato, hau atseman du eta japatu dut, galdera beraz berriz egiten du, eta ministroa saiatzen da erantzuten. Un CDD peut être requalifié en CD, un CDD, ah, pardon, un oui. CDD, là, parce que je comprends peut, plus. un CDD peut être requalifié en CDI quand justement le cadre de, du recours au CDD n'a pas été Mais dites-moi, il peut être renouvelé combien de fois le CDD il peut être les plusieurs fois. Combien de fois Maximum Je ne pourrais pas vous le dire. Aha, bo, astapenekoaren eh, bilduma edo itzultzea ez du balio egitea, dena den eh, zer nahi piskat eh, bazterrean erantzuten du, eta ondotik, beraz, ben hainitzaldi zarra berritzen aldela kontratu mugatu bat dio, eta segur zira hortaz, be, ez ez dut erantzuten al, ala zer erantzuten duen, bi aldiz arra berritzen alda kontratu mugatu bat, aguriletik plantan eman den erreformaren ondurioa da, eta frantziako lan ministroak hori ez daki. Eski, beldurgarria alta biar ez dute hortaz, eta bereziki laneko kode berriaz, erreformatu nahi baitu, frantxez gobernuak, eta justuki berak du ez da Eraman behar, Manuel Valzekin. Bai, beldurgarria, hoiuek... Eh? Eh, Ala emaiten dute berba beldurtzen dira olako ministro bat eta zbenan ez. Oio hauek ez dira belduraren oioak eksitazioaren uh, eh, oioak dira gehiago. Interneten bideo batzu edatu dituzte gaur. H&M delako denda uh, famatu hortan ziren hemen oio hauek H&M dendak eh, gaur aurkezten baitzuen estilista famatu batekin egin jauntzi linea bat, linea berri berria. Bo izan ez dut atxiki egia erran, antzi dut, eta ez dut notatu ezpaitu balio, ikusi dut ez duen ezagutzen egia erran, eta barkazazie hortarako, baina Parise, eh, Londres edo eta Ego Afrikako hiriburuan, ber momentuan salgai emaiten zituzten jantzi hauek, eta bere eun eurotan ukaitekoa arropa bat, jende leroak eta lehroak baziren karriketan, denda intzinean bea, eta barnean entzuten duzien bezala, korrika, oiuka eta pusaka bakotsak bere problemak. Demista putz, utz, iratzia pitz, hitz. eta putz. Eta proposatzen otziet kantu berri bat, eh, disko berria ateratzen baitu taldeak ere belako taldea trak sei kantua ementxe entzungai. Gaurtik sarean eman du bizkaiko taldeak kantu berri sarean eman bizkaiko taldeak kantu berri hau. taldea hamen deitzen den disko berria ateratuko du taldeak, ateratzen du taldeak, eta beraz kontzertu bira bat ere abiatzen du, momentuz Euskal Herrian datarik ez dute agertu, naiz eta izanen diren Bilbon, beraz azaroren oita zazpian, eta hemen zen beraz eh, be, aujerapen kantua, Track Shei detzen dena gaur berean xarean edatu dutena beraz eta zientzat ere hemen txetan. Itzeta musika giroan gelitzen gira laster ere Fred berruetekin zura taldearen disko berria entzungai eta komentatuko du beraz usai amezala Fredek eh, eta lehenik bit dokumental interesgahi batetaz ez da huaikoa baina uh, gaur uh, ikusi dut musika eta torturaz Guantanamo estatu batuen presondegi sekretuan tortura baliatua izan zela agertu zuten baina berezita sumat genera agertu zen musika baliatzen baiz zuten torturatzeko. À Guantanamo, ils utilisaient la musique pour faire craquer les prisonniers. L'idée que ma musique ait un lien quelconque avec ça me scandalise. Christopher Serf entzuten da, musika egilea arritua, bere musikak torturatzeko baliatuak eh, baitzirela jakin zuelarik, zeiaren metodoetan sartzen da, musika azkar, errepikakora, errepikakora, etengabe, etengabe, orenak eta orenak, presoari presio psikologiko bat emaiteko, biktima batekin mintzatu zen, beraz Christopher Serf eh, musika egilea, eta hortik erabakidu ere, berak ere, esperientziaren egitea, gela batean La musique en soi n'est pas une arme. Ce n'est qu'un moyen de contrôler l'environnement d'une personne. Avec ce pouvoir, on lui retire son libre arbitre. Et ça, c'est une arme très puissante. Hau da, arma be, beldurgarriena edo azkarrena aukeramen aske hartzen duen tortura instrumentu bezala baliatzen baitute musika, zeiak baliatzen duelarik beraz eta besarean interneten atxamaiten alduzie dokumental lau interesa bali maduzie la musique comme instrument de torture frantsesez beraz uh, idazten dena eta be musika hau aldiz ez ez tortura beharrik, ea zer emaiten duen zuraren disko berriak fred berruet. Hori da bai, gaurkoan, ondari bialeko zura talearen irugarren diskoa deskubritzea proposatzen dautzuet. Egunkari eskutua izenekoa. Zura talea 2004 garen urte inguruan sortu zen, dut talean zautu ginuen Xabi Strobelen inguruan. Musikaren eta literaturaren arteko zubiak azkartzeko asmoz, hasiera batean, Xabik bera gitarra jotzen zuen eta betimugan talean ibilitako martxelek olerkiak irakurtzen zituen. Urte guzi horietan, talekideak aldatuz joan dira, eta musikalki ere, taldea bide desberdin frangotatik ibili da. 2008an atera kiribil izeneko bigarren diskoan adibidez, Bosa Nova eta Brasilgo erritmo beroetara horbildu zen. Gaur egun ala ere, Einaut Balentziaga eta Hans Dickmanekin, talea irukote bezala egonkortu egin da. disko begi honek txilardegiren leturiaren egunkari eskutua liburu klasikoa du oinagi. Alabainan, obra horretako euskararen kalitateaz eta poetikotasunaz liuraturik, irukoteak horren inguruko kontzeptu disko bat egitea erabaki zuen. Nere gaur, eta nere atzo, nere hemen gabe, ni ez naiz, ezer. irazuki beratajaren sarako estudioan grabatua izan den diskontako alaketa nabahmenena musikalki gertatzen da. Alabainan, oraingoan bostanobaren gozotasuna alde batera utzi eta roka hautatu dute historio berri honen kontatzeko. Egia egan, bide hori agas naturalki hartu dute. Naiz eta intzineko diskuetan bertze estilo batzu jogatu, beren bizian, rokak aparteko tokia izan baitu beti. Onena litzateke hala ere, disko hau duten berpiste bat bezala ikustea. Xabistre bolen gitarraren soinua eta ahots nahastezinak hor daude bai, baina bertze talekide guziak ere beren argia ekartzen dute. Ez da antzibiar gainera, arkaitz amunarriz gitarra joilearen, eta jurgi ekiza Ulis Drummondeko kantariaren laguntza dutela ere. Boskote bilakaturik beraz, taleak, jokaren eta literaturaren arteko eskontza apartak hausitu du orain goan. Jokzaleak literaturari eta literaturazaleak jokari interesatzea. Hori da Zuraren mementuko egonka. Kultura taldearen azken disko hemen Fred Berroetek aurkesturik mile esker eta jakin zura hemen gaindi erituko dela. Ez aste burunta menan ondokoan azaroaren amalauean bota gaztetxaren orte betetzakari lehen aldikotz beraz ipar euskal egian hariko da taldea laste hitzetaputzen eh, pantxikarran bideri itza iritziaren tenure aukanen baitu eta seiak laurden gutitan gure gomita antion lan izanen da filme egile gisa dugu gomitatu gaur Euskal Agiaren abedeak deitzen den proiektuaren baitan sartu baita ogeita sei letra alfabetoko letretatik abiaturik ogeita sei labur metraia desberdin beldurezkoak zientzia fikzioz koak hori da Euskal Herriaren eh, be, hainbat eh, bezazpi probintzietako kideek sortu duten eh, filma proiektua eta belaster haipatuko duguna seekiago beraz gure gomitarekin anartean bostak eta erdi Euskal Herriatietan berriak zurekin Bernadetar Argaina Thank you. Jendartean, ahangura haundia da biziaren bururatzea, sofritu gabe joaitea, eritasunaren parean nola jardoki, gai hori loturi debate bat proposatua da bihar baionako universitatean, Leoneti legea hamarurteren buruan, eta Jean Leoneti lege egilea bera hori zanen da jendeekin mintzatzeko, hitzordua txeko zorzionetan. Homosexualek odola emeiten alko dute elduden urtetik goiti, osagari ministeritzak hartu duen erabakiak duela hoita ama bi urteko debeku bat altxatzen du, orduan iesa epidemiagatik odola emeitea debekatua zen homosexualer, baina geroztik gauzak aitzinatu dira eta odola ikertuz erreski jakiten alda odola kutsatua denez. Hala ere, baldintza bat ezagia da, homosexualek ez dutela harreman seksualik behar odola ema baino urte bat aitzin. Hazaruaren hogoita hiruan, asiko da Madrilen, horor marten haizpea brisketa eta beste hoita amairu presunen kontrako hauzia, hainbat aldiz gibelatua izan ondoan, azkenean sei urteko hauzibide luzeak bukaera ikusi behar luke, 2000 behatzean abeatu zen esker abertzalearen kontrako xarekada, Baltasar Garzon, judearen manuz. Baionako hiritar kolektiboak kafe hiritararen hamargarren mintzaldia antolatzen du larun batean, gaia aldiuntan atzo eta gaurko errefusiatuen bizia, mila behatziontago eta hamaseieko Espainiako gerla zibiletik, gaur artera inoko irrefusiatuen bilakaera landuko dute, konparaketa eta bat eginez, eh, orduko eta huaiko irrefusiatuen artean, kafe eritara, larun bat goizean, hamarrak eta ditan, Polo Beirizeko MVC-an. Hamar urte pasa, idauze mendin asizela okina, deitu bizkotxa enpresa, behatzi langile ditu orai, merkatua zabalduz e, joan eta orai handituko du bere egoitza, hiru enplegu gehiago ere sortuko ditu. Sasoin bat elkar gurutzatu gabe egon ondoan, unan unigande haratsaldean, abihon baione eta biarritz Olimpikeko sustengatzaileak kaldan izanen diren sasoinuntako lehen derbiaren zat. Jando Gezelaian, baionesak favoritu dira, prodebi mailako irugarren lekuan baitira mementoan, biarriztara aldiz azken puntan garaipen bakarrarekin. Baina azken partidan, behok erakutsi du maila bazuela, Derbi horren aipatzeko, bi sustengatzaile gure main inguruan, Jose Etxeberz aberen segitzailea eta San Parasu beokoa. Jokoz Kampo saioa, ostegun aratsalde untan, zazpi horrenetan eta errepika ostiralean atxaldeko lauetan, Euskal Iratietan. Lugamatik, egunero emankizun bereziak eskuali jatietan. Ostira lehuntan, arratsaldeko bostetatik seiak arte, irekitze eta tokiko giroa parteka araziko dauzuegu. Larun batean hamekontaik landa, sukaldaritza lehiak eta zuzenean. Gandean amekak eterritaik goiti, lujamaren amargarren edizioa ipatuko dugu gure gomitekin. Luhamatik egunero, zuzeneko emankizuna eskainiko dugu eskuali gatietan. Badok hamalau, kantagintzari behako bat. Badok amalau, pantxiz bidartek eskaini emankizuna, hilabeteko lehen ustegunez gaueko behatzietan. Badok hamalau Euskal Irratietan Hori, sari beraz duzie itzordua badok malau emankizunarekin eta jakin ere bihar goizberriko gomita bereziak ere izanen eh, direla. Eh, beraz gomitetan eh, Xavier Mikel errekondo e EH bilduko kidea eta Maria Eugenia iparagire beraz ea jotako kidea Espainiako bozetaz arituko dira bihar goizian. eta putz, putz, Itzeta, itzeta, itzeta hitz eta hitz eta putz, putz, hitz eta putz. Anartean, prentsa ipatzen dugu eta tenoreuntan berria puntu eusen EH Bilduko kideak agertzen dira memoriaren, eh, memoriaren eguna atzoa ipatzen nautziena eta hauek gogo eta kritikoa egiten dugu indarkeriaren erabileraz iraganean hartu ziren erabakien inguruan adierazidute atxekabetu egiten dituela beren jarrera politikoak biktima bakoitzaren minarekin beti bat ez, ez egin izanagatik, koalizioaren lege biltzarkide guziak egonen dira beraz memoriaren egunean lege biltzarriko ekitaldian, hainbat puntu ere, hortaz eh, berrian, bestalde, uh, Moran eh, aipagai eta bere elkarrizketa zati batzu ere irakurgai berrian, presondegi handia betu naiz, zein gogo jaden preso gaixoen egoera, Bilboko santutsu auzoko gaztea, goizaldean iritsi da etxera, atzokoa eta espetxean bizi izandakoa egunak gogoratu ditu berriarekin aitzol gogorza preso gaixoaren egoeraz, beraz uh, bereziki mintzatu da hemen elkarrizketa berrian irakurgai duzue eta Kataluniaren prozesu subiranista ere berrian aipagai konstituzionalak ez du debekatuko Kataluniako parlamentuak austurari buruzko adierazpena ez da baidatzea hori berrian Zorra historio ere argian eta ondakinen kudeak eta gipuzkoan, gipuzkoako aldundiaren gain geraliteike beraz zorra Espainiako gobernuak arautegian egindako aldaketa batek gipuzkoako ondakinen partzuergoaren izaera publikoa berritsi du argian seetasunak beraz. Uh, nuen dola zonbaitegun ere uh, Katrin Zwitzer, Zwitzer deitzen den korrikalaria, uh, Javier Muguruzak kantu bat egin du bere inguruan, eh, bera izan zen, beraz, eh, Bostoneko maratoian aski, e, eh, espaniz trompatzen, e, be, lehen emazteak horrika egin zuena lasterkaldi hortan, e, mut gizonei bakarrik idekia baitzen, irudi famatu batzu atera jaz, e, atera ziren hortaik, eta beraz hor, be, artikulu bat, iritzi artikulu bat, ez ditzu, eizagirrena, beObia donostia maratoiari loturik, eta biadura hondiko treina ere aipagai, iruña eta euskal igrigaren arteko prestazio handiko trenerako kontsulta EPA ideki dute, eta bideo bat ere aipatzen aldena, amaika telebistarena, seksualitatea eta ez gaitasunak uh, hemen ez bat beraz seksualitateaz baina bereziki adibidez elbarrituen inguruan edo eh, hortik beste gogo eta bat ez gaitasunetik gaitasunaz. Otsokop supermerkatuei alternatiba bat eskainiz, kaseta puntu eusen eta donostia 2006 kultura elkarbizitza lortzeko zubia, ala, ze titulatzen duen hemen kasetak, eta bestalde Javier Salutregirekin egin elkarrizketa bat, Espainiak batasuna mantentzeko edo zein gauza egitea onartzen dute egin egunkariako beraz zuzendaria zen Javier Salutregi, eta eta askatu berri baitute zazpiurteko kondenaren ondotik. Eta media bazken aldiz, eh, kanbon eh, luren inguruko eh, bestabaida eta peluaren ingurukoa aldaketak Francis Zalagoiti eta Kolberren terrenuen inguruan. be, hemen media bazkak aterazuen informazioaren segida atxemanen duzie eta bestalde prozesua hogeita ma bost militante hauzitan, tartean horro marten aizpea abrisketa media bazken ere pagaiya Zidu ezten aldiz, Frantses Pentagonoa aipagai estatu batuekutako guneari konparatuz eta be eta debisa bereziak argitara emaiten ditu hemen Zidu eta bestalde uh, eh, angulemen droga historio bat argitara ere agertzen duena ala zergin nuen prentsa ipamenetan, laster horretarazten gure gumita jonlan lan izanen dela Euskal Arriaren abedeak deitzen den filma proiektua hogeita sei filma egile desberdin hogeita sei letren inguruan proiektu hori beldurrezko filma eta zientzia fikzioa dena nahasirik horiek denak espikatuko dauzkigu laster Antion Lanek anartean Pantsika Rambide zuritza. Alzheimer hote, azken egunetan Frantzia mailako berri garrantzitsuenetarikoak urbiletik begiratuz, galdera pausa dezakegu. Alzheimer eritasunaz unkiak dira Frantses gobernuko agintariak. Ardezagun lehenik, erkokain afera. Santo Domingon, droga afera batean akusatu, bi frantsesek ies egiten dute, politikari eta militar dudagarriek lagundurik. Zein da frantses gobernuaren erantzuna? frantses nazionalitatea dutenak ez dituela estraditzen. Nola ez dituela estraditzen? Zer egin zuten ba 2012ko azaroan horro martenekin? Espainiar justiziaren esku utzi zuten eta azaroaren ogoita iruan hauziperatuko dute beste ogoita malau euskaldunekin behin eta berriz gibelatua izan den hauzi politiko batean. Eta joan den ostiralean, François Hollande frantziako presidentearen memoriak berritzere akats bat jasandu. Notre-Dame-de-Land nanton dokoa ireportu berriko obrak berriz hasiko direla diakinarazi duenean, antziote du 2008an engaiatu zela mega ireportu unen obrak geldiarazteaz. Ezote da harrigarri, Frantziak aldaketa klimatikoari buruzko mundu mailako kongresua antolatzea Parisen, eta denbora berean, laborarienak diren lujak ebastea, zinez beharrezkoa ez dena ireportu berri baten eraikitzeko. Alzheimer izan behar da, zeren hor bada zerbait ez Ala balitz, bai eh, milesker pantxika, rambide, musika pixka bat, eh, laster gomitaritz eh, eman naintzin. Sorkun berriz agertzen da disko batekin, berri batekin, berrian justuki, berekin egin elkarrizketa gaur irakur gai astronautak. Besa Egun, berriz itzultzen da disko berri batekin astronautak kantuen zuten zenuten hemen. Bostak eta berroita zazpi dira gure gomitaren tenorea. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, obskali ratietan. Euskal Agiaren ABDak ala deitzen da proiektu berezi hau, ala erraiten aldugu, eh, letrak harturik, alfabetoko letrak, ABDak hartu, eta hor, hainbat filma eh, osatu dituzte Euskal Herriko, eh, filma egile desberdinek, bon, filma egile bederen egon dira, be, filma hori sortzeko, tartean, txikitoren borda sortu dutenen artean, antion lan, atxalde hon. Atxalde hon. Hau proiektu berezia, ala erraiten aldugu, Euskal Herrian filme beldurgarriak, fikziozkoak, eta, be, zientzia fikziozkoak, hobekiran e, sortu dituzie, e, nol nik asida proiektu hori, nola zuek sartu ziste hortan? Be, beraz, e, e, dira, eh, ernani aldeko, behasain aldeko gazte batzuk, maigileak, gu baino profesionalagoak, nahiz eta amatoreak e, diren gehienak. Eta talde horrek e, sortu ditu azken urteetan, behar ba publikoak ezagutuko ditu, eh, Atown of the Dead, eh, eh, filmak, mm beste. Eta lagun, lagun, lagun banda horrek, ideia, ideia bat bat zuten artean, nahi zuten egin uh, estatu batuetan sortu zuten garaian the eh, ABC of, uh, <laughs> ez dakit gaiten, uh, <laughs> filmarena, eta pentsatu zuten ikusiz uh, Euskal Herrian, uh, Euskal Herrian bazirela inbat, uh, eta ez bakrik zinegile, baina filmak, filmala buhak edo egiten zituztenak edo egiten saiatzen zituztenak. E, gu bezala, dibidez, eh, ustaritza aldean eh, klip-klap entzat eta beste egintzek bezala. Eta, eta beraz, idia zuten biltzea bai profesionalak eta bai amatoreak egiteko Euskal, e, Euskal Eriko ABD bat, ogoita asei filmaz usatua beraz, filma burrak, noski, eh, ikusgarria izaiteko, zenta bon, pentsa, banima ordu filmak ogoita asei aldiz, mm. eta kit publikoa biluko ginuken. Eta, bora, eta proiektu pixkat eh, aski astapenean, zenta eh, etorri eh, gana, gure gana pixkat eh, kasualitatez, eh, ba bazerako ere aheman bat, Pentsatzen tortik heldu dela, jazpana antolatzen dute behasainen, eta usupopekin loturak zituzten, Eta uste dut, hola egin lehen lotura Johannes Garziaren uh, eh, bitartez, mhm. eta hortik uh, eh, ipar aldeko uh, interesatuak izan gultzatezken uh, eh, pertsuren gana itzuli dira eta guien artean. Guri da, eh, badira hogeita sei filma laburra, badira siberutik, basena eta lapurditik, zuena beraz txikitoren borda deitzen da, eta mm. erran behar da, beraz, be, bako txari letra bat eman zaiola abiatzeko filma eta hortik abiatzen da, beraz, bako txak bere ideia sortzen du, nola, nola egiten da azkenean zuen zat, nola pasatzen da, beldurrezko filme bat idazteko, eta sortzeko? Ba, um, jadanik, ez hori egin, eh, ez nuen, eh, jadanik ere filma hundirik egin, eh? <laughs> gintugu bakarrik labur metra ebatzu izan uh, eh, Bertra Rapurdikoaren inguruan uh, ustaritzen, edo klipka pentsal, baina gehiago umurearekin uh, jostatuz, Hori ez da sobera zaila, humori piskatu behar da eta lortu erakusten. Bai. Baina, liz, beldurrezko filmabaten egita, piskabat desafio bat zen eta ez dakil lortu dugun egia ezan, <laughs> baina uh, besaiatu gira lehenik uh, istudio baten sortzen, uh, baginuen beste balintza zena letjarena, izkiarena, eta hori bo egin dute joko moduan aski... Uh, Aski joko zaleak dira uste dut antoratzaileak, bai. eta beraz, uh, igurri digute gutun bat, aski sekretua balitz bezala, uh, mantuten ere, uh, lezo le Mm. gutun pixkat uh, iduzuen erdiaroko gutun bat, bai. eta bajenean bazen bakarrik izkia, eta izkiarekin berzen, eta guk uh, uh, zukan dugu te isa. <laughs> Txuritz. beraz, <laughs> beraz uh, pixkat eh, eh, Eh, ez ginak entzer egin, simpleki, eta hoartu gira eta besteekin mintzatuta, ez zela izkitik hasi behar, hasi behar zela historio bat sortzen eta gero izkiarekin lotura egiten altzela. Mm. eta hortik edo da txikitoren borda izena. Horren txikitoren bordaren historioa zein da? Beraz, ez eh, dena eganen, baina eh, hasi erako egoera bederen da, eh, txikito honek e, baduela etxezar bat eh, bere familiatik e, ukanduena. Eta bere, bere neskalaguna menturaz petxatzen dugu era eramaiten du bisitatzeko hor nahi duelako bizi, bizi bere neskalagunarekin hori da asapeneko egoera. Mm -hmm. Ados, da borda hortan gauza gertatzen dira. Beldurgarriak eh, ala ez, hori da ere galdera, joen eh, asteburuan buruan estrenatu zenuten irunean, bakrik parte hartzaileak beraz ikusi izan duzue zer emaiten duen, hogeita sei eh, Euskal ABD horrek, beldurtu hote zira zua dibidez? Iri hainitze gindut, egin. <laughs> Zenta, zen ta bada ere beldujarekin bada beti ere irri zerbait niretzat hasteko eh, eta bai batzutan ez beldurtu baina badira filma batzutan uh, bada bat eta bada uh, bai, bada bat gero interesgahina da lau minutuko filmak direla eta beti uh, beti uh, goxetzen girela edo garritzen girela ondokoa ikustea beraz bai. Eh, beraz, eh, bada esperantza hori bestean orakoa izanen den, nolat tratatu duten eh, gaia, eta eta badira sorpresa biziki honak, batzu gehiago argitzekoak, <laughs> baina, baina eta gerida ere noski maila ezberdinak badira, badira batzu ustut ikusitugularik tiki-tiki egiten ginen ondoan, pentsatuz, kurea biziki txarra zera hori konparatuz. <laughs> Hori da, hor, eh, azkenean teletrara urbiltzen erarik, eh, senitzen aztrez batez? Hori da, <laughs> hori da. Eta... Eta behiratzen da nola salak eh, reakzionatzen duen irudien <laughs> Eta justuki hor, be, hogeita sei filma desberdin baitira, senitzen duzio lako, ez dakit, kompetizio bat, zuen artean, edo zuen gehiagoka bat? Ez, ez baita ez gure aletik bederen, be, batzuek behirin profesionalagoak diren entzat, behar ba, desafioa dezberdin kartu dute, pentsatuz, bon, be, wala, nahi, nahi dugu egin, uh, eh, berena, baina ez dut pentsatzen, uste dut, uh, denek, uh, denen, buruan zela diaranik lortzea, lortzea egitea, eta gero, ez, Eh, batek galetu du, galetu du eta nork irabazi du. <laughs> eta zene jaketa bat, beraz, ez, ez, eh, da proiektu kolektibo bat. Eta ez, ez, uste dut gehiago eh, osotasuna begiratzen, begiratzen dugula, eta eta ez, ez, nik ateratzean uh, bederen pentsatu dut uh, politazera egin den lanaz, eta azkenan uh, gure aldetik bederen uh, tarrapataka izan behar dugu uh, filma bukatzeko, behartzen formatuan egiteko, irudi mailan ere bat dira beti zailtasunak, adibidez hor eh, guk erabaki ginuen aski, aski eh, argi, argi gutirekin iluntasunan pixko bat filmatzat, ez da diketa egesa ez zidelarik uh, eh, espezialista irudi, irudi uh, tratamenduan. Mhm. Beraz, hola, orako, orako dudak edo kezkak genituen lehiaketarena zinez bat ere. Mm beraz, kontent proiektu horrekin eta ateratzen denarekin, ateratzen denarekin bai, oroko osotasunarekin kontent. <laughs> Bo, Euskal Argiaren abedeak, beraz, hogeita sei uh, be, filma laburrez osatutako filma oso bat, ora dugu, Euskal Herriko Zazpi Provinzietatik eh, ateratzen diren filme gileekin, joen haste buruan zuek denek ikusi zenuten, eta guk noiz ikusten alko dugu, beraz? Beraz, uh, ukan dugu, egin utela nona, erranen iruriz, eta azaroren seian, beraz, bat baina nox, beraz, bihar, uh, estrenatuko da, uh, zezakitu adeitzen alde, baina lehen aldikot, publikoari irakutsiko da, uh, donosti nox iragaiten den eh, fantasia, belduja eta zientzia fikzioko um, festivalan, mm -hmm. beraz, hori uh, eh, garaipen handia da, jaranik proiektuaren zat, hor aukeratua izanik, uh, atzo egin eta bi ahera kustena filma. Kustu da lila horreinik eh, nahi duten entzat. Mhm. Baina uh, eh, iparalde entzat, uh, eh, bara beste itzok du garantzitsu bat, uh, da, da ez hostilaluntan bestean amairuan, nola ez uh, hostilala amairua. Ah, bai. Eta bai, <laughs> eta, eta horra gertuko da, Sibiruan ez dakit, ez dut behirik, baina... Uh, Barakidana da Dona Paulen eman emana izanen dela eta eta baionako atalan zinegilan zentaiek ere jokoan txartu dira eta hor ginen dugu beren laportaren hartan antolatzen dugu uh, eh, beldujezko gaualdi bat, eh, beldujezko filmen eh, musikarekin, uh, izanen da ere koktel uh, odoltsu bat, eta mozorroturik uh, komitatzen dugu etortzea jendea, edo beldujezko mozorro batekin, edo zientzia fikziokoa edo fantasiakoa nahi duena, baina uh, eh, mozorotuak diren entzat izan, uh, eh, urridik izanen da koktel eh, odoltsu hori. <laughs> Ados, bo, piztu daukuzu bederen uh, antion lan, erramezala euskal abedeak, uh, ostirala, amairua, azaroan, beraz ondoko astean, ikusgai, baionako atalanten, eta dona paulen, miresker, gurekin egonik. Miresker zuri. Itz atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, Euskal Irratietan. Sasoin bat elkar gurutzatu gabe egon ondoan, unan unigande aratsaldean Aviron Baione eta Biarritz Olimpikeko sustengatzaileak kaldan izanen diren sasoinuntako lehen derbiaren zat. Jando Jezelaian, baionesak favoritu dira, Prodebi mailako irugarren lekuan baitira mementoan, Biarristarak aldiz, azken puntan garaipen bakarrarekin. Baina azken partidan, behok erakutsi du maila bazuela. Derbi horren aipatzeko, bi susten gure main inguruan. Roger Etxeverz, aberen segitzailea eta San Parasu, behokoa. Jokoz Kampo Saioa, hostegun ara zazpi zazpiorenetan eta errepika hostiralean atxaldeko lauetan, Euskal Iratietan. Euskal badok hamalau, kantagintzari behako bat. Badok amalau, pantxiz bidartek eskaini emankizuna, hilabeteko lehen ustegunez gaueko behatzietan. Badok amalau, euskal irratietan. Sarri duzie beraz itzordua kirola eta ondotik beraz kultura Euskal Kantagintzari buruzko emankizuna. Horrekin agurtzen zaituztet nik gaurkoan, hitz eta putzekin ondoko itzordua bihar gauean behatzietan, aste ontako txarren berena, eta beste guzien zungai eta larun batean ere usai amezala atxaldeko lauetan, kantuzkantu emankizunik ez larun bat goizuntan, lugamatik zuzenean izanen baikira, anartean nik agurtzen zaituztet eta itzordua ordua maiten dut, zet bihar goizan, goiz berin, seiak euskal irratietan. Euskal irratietan.